Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga on nazove džel uputi, nema toga ko će ga moći sa te staze iskrenuti. A koga Allah ostavi u zabludi, ti mimo našeg gospodara te bareke o teala, nećeš naći nikoga da ga napravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja te bareke o teala. Najbolja uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika, Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam najgore stvari po islam po su novotarije jer svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru poštovani džemate draga moja braćo i sestra u islamu assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh ja sam Allahovom pomoći javljaju mi da se ne čuje da li, se ču, da li me čujete restem dobro ja sam uz Allahovu pomoć odabrao iskreno rečeno tešku temu tešku temu zato što govoriti o iskrenosti braćo moja i sestre a da bi sišlo sa usta u srca, jel da, ili iz, iz srca u srce, nije lahak zadatak. Čovjek radi, bori se i dijelima se trudi da zaradi Allahovu milost, međutim, ako nije iskren u svemu tome, doživit će propast. Pa je nemoguće govoriti o iskrenosti, a da ne govorim o temi koja je puno važnija, u stvari o, e, o jednu tematiku koja se usko veže za iskrenost bez čijeg poznavanja iskrenosti i nema. Ja sam zato stavio naziv iskrenost, ali ću više, više se bazirati na onome šta to kod čovjeka može primijetiti kao iskrenost ili neiskrenost ili šta je to što čovjeka kod čovjeka probudi kod roba lahavog ili ubacuje sumnju ili šubhu pa ga optereti da li on od iskrenih ili ne <clears throat> govorilo se dosta jel da na te teme o iskrenosti i njenjoj vrijednosti i o tome da je iskrenost srce svakog ibadeta Ona je na kraju krajeva i ključ dali svi poslanika. Zatim, mi dobro znamo, braćo i sestre, da je ona šart, iskrenost, on je šart u primanju dijela. Jedno od srčanih dijela koje uništava tu iskrenost i badet mu'mina pretvara u prah jerija ili pretvaranje, licemjerstvo. Naime, mnogi, mnogi danas Allahovom milošću uspijevaju da pobjede šetana koji obraća ispoljavajući svoju prokletinsku misiju od ibadeta Allahu tebar katala pa Allahu na seždu padaju postoje zekat i sadaku daju hađ jelde? ali šetan prilazi odakle se najmanje nadaju pa u njihovim srcima šetan posije sjeme otrovnog licemjerstva koje na kraju rezultira čime? time da će upropastiti sav trud u činjenju ibadeta Allahu te bareke ta'ala kaže Allah te bareke ta'ala u svojoj knjizi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة kaže Allah azza wa jal u prevodu značenja. A naređeno im je da samo Allahu i bade čine da mu iskreno kao pravovjerni ohlesin Allahodin da kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da daju milostinu, jel da? A to je, kaže uzvišeni, zalike dinul kajme, to je ispravna vjera. Allah tebareke ve ta'ala. Pogledajte. Zatim ibadet, čini ibadeta, zatim obavljanje namaza je najodabrani oblik ibadeta koje tijelo može obavljati. I da daje milostinu. Jel da? Kao i udjevivanje zekata. To je ibadet koji se čini metkom. Jel da? Allah tebareke ve ta'ala upozorava mu'mine na ono što će uništiti njihova dobra djela. Pa kaže u prevodu značenja. O vjernici, Nemojte kvariti milostinje vaše prigovorima i uredama. Kao što to čine oni koji meta svoj troše da bi se ljudima pokazali. A ne bili oni u Allaha ni u onaj svijet. Primjer njihov je, kao primjer glatke stijenje na kojoj ima zemlje, pa je pogodi pljusak i ogolije. Oni nemaju nikakve koristi od onoga što su sticali. A Allah ne upućuje na pravi put ljude koji ne vjeruju. La ilaha illallah o primjeru lice mjera. I njovi duša, Ibn Kasir, Rahimehullah, kaže, to je, kaže, ostavi ga glatkim, u tefsiru ajta, i suhim, bez imalo zemlje koja je tu bila. Isto tako i djela licemjera koji se pretvaraju, nestanu, izgube se kod Allaha barek, evo ta'ala, jer su njihova djela koja su ljudi vidjeli, bila poput one zemlje. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam je rekao u hadisi kuciju kaže Allah uzvišeni ja sam sebi dovoljan i ne treba mi sudrug pa ako neko učini dijelo u moje ime ili ime nekog drugog ja ću ga prepustiti tom drugom Znači, braćo moja i sestre, Allah te varke o tala, odriče se dijela onih koji mu čineći ibadet pripisuju su druga da licemjerstvo uništava samo djela, bio bi dovoljan razlog da se te bolesti, braći i sestre, čuvamo. Samo djela! Ali nije samo to kazan za licemjere. Pogledaj, kaže izvišeni, teško se klanjačima koji su nemani prema svome na, namazu. Subhanallah. Allah, azove džel, prijeti klanjačima onima koji klanjaju i njemu na srđu padaju. Pa šta mislite? Kako je sa onima koji nikako ne klanje? U sada jednog klasa, on se prenosi da je rekao, pitao sam ovog poslanika, ja sam pitao ovog poslanika sa Loviselem, kaže on, ko su oni koji su nemarni pre... To su oni koji svoje namaze ne obavljaju na vrijeme. La haula vala kuvata illa bilah. Zatim Allah te kao tela, još jednom prijeti klanjačima onima koji se samo pretvaraju u istom u istoj suri. Imam Ahmed prenosi od Abdullah ibn Amra da je rekao Rasul sallallahu ve sellem: "Ko ljudima priča o svojim djelima, to jest hvali se Allah ga u očima svojih stvorenja umanjuje i prezire. Allah ga u očima svojih stvorenja umanjuje i prezire ajet braća opusuje da pored uništavanja dijela licemira njih očekuje i žestoka kazna. Kako je opasno pretvaranje u traženju znanja Allahove vjere govori hadis bilježi ga Abu Hurje od Rasula sallallahu alaihi wa sallam da je rekao ko bude sticao nauku kojom se želi lice Allaha uzvišenog i plemenitog samo radi ovog svjetskog bogatstva neće osjetiti miris dženeta na sudnji dan. Kolika je pogubnost pretvaranja i opasnost u dijelima govori to da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je ono čega se najviše boji za svoj umet rija. Rekao je Rasul sallallahu alejhi ve sellem: najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Rekli su o Allahov poslaniće šta je to mali širk? Rekao je ja pretvaranje reći će Allah uzmišeni takvima na dan kada bude nagrađivao robove za njihova djela idite onima pred kojima ste se na dunjaluku pretvarali Pa vidite, hoćete li kod njih dobiti nagradu. Allahu akbar. Svima nam je poznat hadis braću i sestre u trojici kojima će Allah te barek je votala podpaliti džehennemsku vatru. To je šehid, to je alim i to je dobročinitelj. Muđavid koji se borio da bi ljudi rekli da je hrabar, Alim koji je učio da bi ljudi rekli vidi kako je učen i kako mnogo uči Kur'an i dobročinitelj koji je dijelio metak kako bi ljudi rekli kako je drežljiv pa će i Allah narediti da budu naglavačke bačeni u žehennem subhanallah ljudi koji su imali djela a nisu bili iskreni a završili u žehennemu Subhanallah, pitam se kako će čovjek koji nema nikakvi dijela biti iskren i završiti u džennetu. Pitam sebe i vas, kako će čovjek koji nema dijela nikakvi, Subhanallah, kako će biti iskren, nema nikakvog dijela da završi u džennetu. Nek se boje Allaha oni koji ljudima neće da govori istinu. od džundub ima Abdullah bilježi se da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao onaj ko pokazuje svoja djela pred ljudima iz nifaka Allah će ga sramotiti na sunnjiv dan a onaj ko pokazuje svoja dobra djela da bi bio veličan i ugledan kod ljudi Allah će ga pokazati i razotkriti njegovu tajnu pred ljudima hadis je mutefeku na li šta je to u stvari šta je to nifak i u čemu se on ogleda pretvaranje licemjerstvo dolazi od reći rojeti ili tako što znači viđenje ili gledanje zato rija izdokazivati se da se ti pokazuješ nekom u, u samo pozitivnama i da se pretvaraš drugačijim nego što čovjek jeste u cilju pridobijanja njihove naklonosti i da oni o tebi misle visoko. E, to je rija. Ovog pretvaranja ima više vrsta, ali licemjerstvo u vjeri pokazuje se u pet stvari. Prvo, u tijelu. Tako što munafik, licemjer, iskazuje svoju mršavost ili bljedilo ili slabost. Tako da ljudi vide kako on takav u stvari od ibadeta. Ovo je naravno što bilo kod sufija. Zatim, licemjerstvo u izgledu i odjevanju. Ono se ogleda u isticanju, iskazivanju namjerom da ti je obuća ova, i odjeća jel, podarana, da si zašešljane kose, obori, da oboriš glavu pri hodu, da ostaviš tragove od sežde na licu, to je ono, jel da? Sve kako bi to ljudi vidjeli da kažu, mašala, vidi ga kako je. Licemjer je u govoru, Treće, iskazuje se o pretvaranju pred pobožnim ljudima, pred učenic, učenjacima, šehovima, dajama, savjetovanju, opominjanju, citiranju mudrih izreka, kako bi se na taj način pokazala pred ljudima kobajagi navodna pobožnost i privrženost i badatu i hajru. Četvrto, licemir je u obredima, na primjer namaz, staneš u namazi, stojiš na kijamu dugo, na ruku, srđde, učenje Kur'ana, da ono uljepšavaš glas, samo da ljudi kažu, mašala, vidi ga. Subhanallah, zamiste kad s ovim nijetom ljudi stvarno i izađu. Izađu čači Kur'ana na stadion i uče ko će ljepši. Subhanallah, vazim. Zatim peto, licemjer je u odnosu sa drugim ljudima. da se u tome na primjer, da ta osoba odabere koga će pozvati u posjetu kod sebe. Na primjer, ličnost ili da je učenog insana, ali ne stilje da se koristi od njega, nego da bi se pričalo i e, taj, taj je bio kod njega, vidiš, on kod njega ima veliki ugled. Važno je ukazati na neka pravila prilikom čuvanja od ove bolesti i nastojanja ostvarivanja potpune iskrenosti u dijelima. Prije svega, treba znati da je veoma teško ostvariti potpunu iskrenost u dijelima. Veoma teško je ostvariti potpunu iskrenost u dijelima. Jer je istan po svojoj prirodi sklon i dunjaluku i njemu naginje. Zatim čovjek puno zaboravlja, pa kad znamo da je tako, onda je teško zamisliti da čovjek može ostvariti, ako smijemo tako reći, potpuno iskrenost, osim onaj koga Allah uputi i pomogne. Ko od nas, na primjer, jede hranu ne zato što je želi i voli, nego da bi se njome potpomagao da Allah i bade čini. Sjećam se jedne prilike, pitao sam Jusufa Rajmehula, kažem ja še, subhanala ti, ne najedeš skoro pa ništa, malo. Kaže, ja kad jedem, ja kaže, jedem da bi ibadetio Allahu te barake wa ta'ala. Subhano. I kad spavam, kaj kad legnem, ja legnem da se odmorim da bi mogo Allahu ibadet. Ko od nas ne radi toga što je lijepo spavati, nego da bi se odmarali kako bi Allahu ibadet činili. Zato je na nama, braćo i sestre, ako se desi da se u naša dijela umješa ova rija, da ne očajamo i da ne gubimo nadu, već da to popravimo. I da a, e, ova rija ili cemjestvo nastojimo skloniti. Nikada nemojmo ostavljati dobro dijelo ili nekakav posao iz straha od pomoćivanja nijeta sa rijao. Rekao Ebu Talib neki, Ne ostavlja se dobro djelo iz straha od ulaska u rija, u njega. Jer je to cilj našeg neprijatelja. Nego insan treba da ostane na svom prvobitnom nijetu i namjeri. Pa ako se desi da u toku i badeta dođe pretvaranje, on treba da je otloni i odbaci. Također, ne treba ostavljati djelo radi stvorenja, stideći se njih, iz preziranja toga da oni tebe smatraju vrijednim, jer je rađenje djela radi ljudi, šta? Širk. A ostavljanje djela radi ljudi, ni pretvaranje, rija. Ostavljanje djela i straha od ulaska u rija je neznanje. Znači, da ostaviš djelo i straha da, ne, da nećeš učiniti rija, to je neznanje. A ostavljanje djela, kad uđe u njega rija, to je slabost. Znači, kad ostaviš djelo, a u njega ušlo već rija, to je slabost. Jer onaj ko uđe, to je započne neko djelo radi Allaha, znači iskrenog nijeta, i iz tog djela radi Allaha izađe, nećemo naškoditi ono što je između toga bilo, to jest ako je dolazilo među vremenu, šetan pa ti, ali ti si istrajao, ako je znači u toku djela došlo do pojaverija, ali ga je šta? Allaha u rob na kraju odbacio. Primjer kako da čovjek odbaci rija, neko e, spomenu hađ, pa vas upita koliko si puta obavio hađ, a ti kažeš tri puta, mašala, blago tebi rekne. To čovjek treba odmah odbaciti, jer ako nas obuzme oholost, uđb ili rija, možemo u jednom trenutku samo upropastiti sva ova tri hađa koja smo spomenuli. Treba reći da Allah ukabuli jer koliko je ljudi koji obave hađilin džihad, malo prije smo čitali, a od tog hađa nema ništa, osim znoja umora i kad bi Allah to primio od nas ali mi to ne znamo nijet se može popraviti ako se kojim slučajem pokvari ili promijeni naime mnogi misle da ovaj ako se nije tu dijelo pokvari da dijelo treba ostaviti prekrit ne, ovo je pogrešno braćo ispravno je da se nijet može ispraviti i da se može nadograditi dijelom na istom onom dijelu bez ostavljanja i prekidanja. Da samo nastaviš. Ako šetan došao, nemoj stajati. Samo nastavi. To će ga naljut. Allah ga proklep. Mnogo je primjera naši Salafu Sali, jedna, naši dobri prijateljnika, koji su tražili znanje i radili dobra djela bez potpunog nijeta. Zatim bi se prisjetili i vratili Allahu Tebareke wa ta'ala i ispravili svoje nijete, a potom bi nastavili tražnanje. Allahu akbar. Ponovit ću ovo. Gledajte, Selefu Salih, kada bi tražili znanje i radili dobra djela bez potpunog nijeta, osjetili bi da je šetan prišao s te strane, oni bi se prisjetili i vratili Allahu, a kome drugog da se vratiš, subhanallah, osim njemu, azzavadžel. I ispravili svoje nijete, a potom bi nastavili tražiti znanje. Šta je ovde? U stvari, šetan Allah ga prokleo, nije ni svjestan prokletnik, da on kad te nagovara, ako si zdrav, ispravan i iskren, samo ti pomogne time da ti se očistiš još Da ti se očistiš Još više. Jer onaj, kako smo rekli malo prije, ko ima znanja, on neće dozvoliti. On neće dozvoliti da mu šetri tako nešto uradi. Zašto? Pa upravo zbog, zato što ima znanje. Zna da je Allah te barke tava proklao iblisa, da je sješao na zemlju, iblis, da je spušten sa tim svojim zlom. I zato onaj ko ima znanje, zna da ova neće nikad prestati. I e, od kamaru ti svojih, jel bezbroj prilaza, jed, između ostalog i ova je da ljudima priđe i da, mu, da ga nagovori da ostavi dijelo zato što misli da, da ga neko vidi ili tako, ili tako, ili tako, ne. Selefom sali su samo nastavili i to bi pomoglo, taman dok istraju, završavaju s dijelom, to bi im pomoglo da ispravi, ispravi svoj nijed. Kaže, imame zehebi. Naši prethodnici su tražili znanje radi Allaha, pa su postali vođe za kojima se narod povodi. A neki od njih su tražili znanje, ali ne radi Allaha, pa kad su ga stekli, prispitivali su sami sebe. Pa i je znanje odvelo iskrenosti na tom putu. Allahu akbar. Kao što je kazao Mujahid, dalje, tražili smo ovo znanje, a nismo imali velike nije za to. A zatim nas je Allah obskrbio nijetom poslije. Allahu Allahu akbar. Valahi, braćo i sestre, tako je ova islam lijepa vjera. Valahi, valahi, da li smo svjesni, subhala. Pogledajte, kaže, tražili su znanje radi Allaha. Radi Allaha pa su postali vođeni. Za kojima je se narod povodio. A neki od njih su tražili znanje, ali ne radi Allaha. Pa kad su ga stekli, počeli su sebe preispitivati. Pa i je znanje ponovo dobilo iskrenosti na tom putu. Subhala Tražili smo, kaže muđaj, da ovo znanje, a nismo imali nijet velik. Ovdje kaže, velik nijet za to. A zatim nas je Allah obskrbio nijetom poslije. La ilaha ilala. Ono što pomoći, pomoćuje i može zamutiti iskrenost, braća moja, ima udjela u nagradi. Tako što je umanje, ali ne uništava potpuno djelo. Tako ako čovjek namjerava djelom Allahovo uzvišeno lice i bude u njemu iskren. Ali se ta iskrenost pomješa sa priželjkivanjem koristi dunjaločke ili zadovoljavanjem strasti, strasti i oni, hajde da kažemo, pozitivnom smislu. Nagrada za to dijelo neće propasti iz Allahove milosti i dobrote, ali će umanjiti njegovu nagradu u onom omjeru koliko to bude imalo udjela u nijetu. Udjela u nijetu dozvoljeno isticati neka dobra djela, ali sa, sa nijetom. Mada je osnova u, u dobrim dijelima, braći i sestre, da se ona sakrivaju, kao što je to došlo u hadisu o sedmorici, koje će Allah skloniti u svoj hlad na dan kad ne bude drugog hlada osim njegovog. Pa je spomenuo Allah te Tebara Kevotala i čovjek koji podijeli sadaku tako da pa ne zna ljevica šta je podijelila desnica. Zato je osnova da se dijela ne pokazuju ako je to ikako moguće, ali ako je dijelo od onih koja se ne mogu skrivati, poput namaza u džematu, hađa, džihada, onda tu nema smetnje. Što se tiče ostali dijela koja se inače skrivaju i ne pokazuju inače pred drugima, mogu se isticati, ali pod dva, dva uslova. Jedan je ako je insan siguran od rija i licemjerstva. A to je veoma, veoma teško. I dva, ako u tome ima korist za našu vjeru, koja će, e, koja će se postići korist, jel da? Ako se istakne takvo e, neko dobro djelo. Kao, na primjer, se kazao Sufjan ibn Haris, a bio Amidžić poslanikom, salalahu viselem, pa kaže svoje porosti pre smrt, kaže, ne prašte za mnom jer ja nisam grijao činio kako sam primio islam kako da mu'min kako da rob Allahov izliječi i sačuva svoje srce od pretvaranja i kako da postigne iskrenost evo dolazimo baš sad dolazimo do teme koju sam ja i dao ime dao ime u dersu ali sam se trudio da jer je ako budemo samo pričali o iskrenosti braće i sestre bojati je se da nekako moje mišljenje, moje, kako ja to osjećam, da, ne, da oni koji slušaju, da ne kažu, pa vidi, vidi, govorite o iskrenosti sa druge strane, može doći, kao eto on nama govori, kao da se on ne osjeća licemirnim. Ne vallahi. Zato sam ja i prije iskrenosti pripremio ovo A to je o orijao pretvaranju i onome što ovu iskrenost uništava. Zbog čega? Pa upravo radi toga. Upoznavamo i upoznavam sebe prije svega, braćo moja i sestre, a zatim i vas, da bi se pripremili sada na sljedeću temu, a to je iskrenost. Upravo radi toga. I možda dok slušamo, Allah molim da da ne bereke dok smo slušali, da su već nekakve možda kockice među nama polako se možda složile, I sada idemo na temu kako da mu'min izleći i sačuva svoje srce od pretvaranja i kako da postigne iskrenost. Kad smo vidjeli da je opasnost pretvaranja i kad smo vidjeli koliko je to kod Allaha prezreno djelo, treba da znamo i kako zaštititi srce od rija i kako sačuvati iskrenost i kako izliječiti već oboljeno srce od toga. Islamski učenjaci navode više načina zaštite od ove opake bolesti. Prvo je dova i pribjegavanje Allahu Tebareke ta'ala koji je jedini moćan da nas sačuva od svakog belaja. Znači dova njemu Tebareke ta'ala da naša srca sačuva od ove bolesti koja uništava djela. Wallahi braćo da li smo i koliko smo puta u stvari doveli Allahu te bareke ve taala za ovako nešto. Zatim druga stvar je znanje. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema Boga osim Allaha. Da zna mu'min i mu'minka kolika je opasnost pretvaranja. Ovdje govorimo o drugom vidu znanja, jel da? Što su njene posljedice? kako šetan prilazi čovjeku. Zatim vrijednost iskrenosti, to jest kako bi se naoružali korisnim znanjem pomoću kojeg će insan razpoznati šetanove spletke. Zatim dalje, borba. Čovjek se mora stalno, stalno boriti i svoj nijed prespitivati kako bi, ako primijeti pretvaranje, odmah uklonio. Znači, čim primijetiš i sam, evo dok si u namazu ili dok govoriš, dok čim primijetiš da bi moglo kod tebe biti tog, ne daje Bože kibura, odmah se prisjeti ovoga. Euzu billahi min šeitan rađim, bježi od mene Allah te prokleju i odmah zamoli Allaha te bare kevotala da te učusti na njegovom putu. Zatim, borba sa dušom je jer je ona sklona strastima i licemjerstvu. Druženje sa dobrim i ljudima od znanja i pobožnjacima jer će to uticati na insana da zavoli iskrenost i da se trudi da radi dijela iskreno i da stekne svojstvo onih sa kojima se šta? druži sa kojima se druži zatim upoznaće njihov trud strpljivost i borbu protiv rija i borbu protiv rija zatim čitanje životopisa naših Salafu Salih prethodnika i drugih alima, učenjaka, pobožnjaka, jer nema ništa korisnije poslije čitanja Kur'ana i Hadisa, te Allahove pomoći upute, do čitanja dijela ovih zvijezda, jel da, naših učenjaka, naših šehova, naših dajija. Njihov govor i borba, jel da. Zatim, Ulema spominje kod liječenja nifaka i sa sjecanje žila licemjera u korijenu, a žile licemjera ili licemjerstva kako hoćete i njegovi glavni pokretači su tri stvari. Tri stvari. Naši govorimo o žili kucavici nifaka, da je tako, da je tako danemo, jel da, braće i sestre, ako može naziv, znači žila kucavica koja je, koja proizvodi nifak ajmo je, da, da, dao sam joj žila kucavica, mada je neprimjereno, ali eto, za, zašto sam, eto, rekao žila kucavica? Zato što i ona ako presjeće, ako ti uđe tamo gdje ne treba, u tvoja dijela, u tvoje nijete, upravo će ti ovo ovaj raditi. Razvalit će ti tvoju žilu kucavicu iskrenosti. I prva stvar je sklonost čovjeka uživanja uhvalicanje. Znači da ima ljudi stvarno Allah molim da nas toga poštedi koji vole da i neko hvali. I nakon hvale on misli da je svu pamet svijeta popio. Ako su mu malo rekli da on zna šutat loptu, ti više od njega nisi mira nigdje. Ili ako su mu rekao da ima znanja, onda pogotovo. Onda pogotovo. Zatim drugo, znači rekli smo, žila kucavica nifaka je prvo, ono gdje najprije dolazi je sklonost da ljudi vole da ih neko hvali. Zatim, nastojanje izbjegavanja bola, prvenosti kod ljudi. Ha? Nastojanje izbjegavanja bola, prezrednosti kod ljudi, da ne budeš prezren. Zatim treće, pogrepa za postizanjem ličnih interesa kod drugih ljudi. E ovoga imate koliko hoćete da ljudi zbog svojih ličnih interesa rade sve živo samo da bi bili kod ljudi ugled. Ovu bolest će čovjek ili roba Allahov izliječiti spoznajom njezine štetnosti. Dok ne vidiš koliko je ona u stvari štetna, koliko te može vratiti nazad, koliko te može basiti u beznađe, u tugu, u bijedu, u imanski krah, nećeš ne znati koliko je štetna. I uviđanjem da ona sprečava čistoću srca, da ti prilazi srcu, on je mogućuje postizanje uspjeha, zatim sreće i visokog položaja kod Allaha te barake u tala na onom svijetu. Zato kad insan razmisli i uporedi posljedice nifaka, isticanje ugleda na dunjaloku, sa gubitkom nagrade za dobra djela na ovom svijetu, po čemu je lakše odupjeti se ovoj bolesti kao što onaj ko zna da je med sladak, ali ga ne kuša ukoliko je svjestan da mu je u njega stavljen otrov. Nadam se da ste me razumili. Znači, kad čovjek poslije crsemljstva i stjecanje ugleda na dunjalku sa gobitkom nagrade za dobra djela na onom svijetu. Znači, u djelot se pomiješao nifak i gubitak nagrade radi toga je na onom svijetu po čemu je najlakše doprijeti se ovoj bolesti kao isto ko što onaj koji zna da je ne sladak ali ga neće uzeti ako zna da je u njemu bačen otrov da je bačen otvor zatim da čovjek prilikom obavljanja i badeta namaza izbjegava da se pretvara kako to da učini kad šetan nikog ne ostavlja da mu ne šapuće, jel da? I bez sve se i ružno misli Allah ga prokleje ubacuje i da ga na lice mjestvo navodi. Spasi se tako što na primjer kad god mu dođe šetan vam sve koja mu govori ajdi se ti dobro ispravi sagni malo glavu drugi te gledaju drugi, ili drugi te slušaju vidiš kako si ti alim, kako si ti dobar daja, vidiš što lijepo govoriš, samo tako navali, vidi oni te hvali, ti si glavni, a? Uljepšaj, kaže, oni će vidi da si ti pobožan, treba sam sebi tada kažeš, šta ja imam od toga, znaju li oni ili ne znam za moj ibadet drugi ljudi? Šta ja imam od toga? Važno je da za moj ibadet zna Allah te bareke u ta'ala. A kakva mi je korist ako zato znaju i drugi ljudi? Allahu akbar. Allahu akbar. Ponavljam, braći i sestri. Kada ti dođe šetan, da ti razvali bilo koji badet, da li ti bio u namazu, da li bio u džihadu, da li obavljao hađ, da li uh, pozivao ljude u Allahu vjeru, da li radio za Allahu vjeru, bilo kakav ibadet. I dođe i kaže ti, uljepšaj, gledaju te ljudi vidit oni da si pobožan pogledaj kako lijepo govoriš ti si alim budući šej samo tako sam sebi kaži ama šta ja imam od toga što oni to znaju šta imam ja od toga ili ne znaju za moj ibadet drugi ljudi apsolutno nemam ništa od toga važno je da moj ibadet zna moj Allah važno je da za tvoj ibadet zna Allah te bareke o ta'ala i kakva mi je korist ako to znaju drugi ljudi nikakva i zato ne daj šetanu prostora treba znati da rija ne ulazi kada neko uradi dobro djelo u ime Allaha pa to drugi saznaju ovome, a ovome koga je uradio bude drago imam kesira mila kaže treba reći da se kažurija pretvaranje ne ubraja kad neko uradi dobro djelo ime Laha, pa to sve sazna. A onom koga je uradio bude drago. Ovo nije rija. Uradio si nešto, Allah radi, nastao si da budeš iskren, pa to sve saznao. Pa to sve saznao. I onda ti bude drago. To nije rija. To nije rija. To nije rija. Ne, normalno nećeš ustati u pod džamije, ej, eh, taj sam, ja sam, evo ja sam. E, pa da se isprstiš, e, to je već nešto drugo. Dokaz za to su riječi Ebu Hureyre, radjelovan, koji bilježi Hafiz Ebu Jala u svom usnedu, gdje kaže, klanjao sam u mešidu, kada je ušao jedan čovjek, pa mi je bilo drago. Priku, sallallahu alihi wasallam, pa mi je rekao, potvrđene su ti dvije nagrade, tajna i javna. Na to upućuje hadis koji prenosi Abu Zar, radi Allahu anhu rečeno je Rasulu sallallahu alaihi wa sallam šta ako čovjek radi dobro djelo pa ga ljudi pohvali zbog toga pa je kazao to je ovo svjetska radost vjernika Allahu akbar Allahu akbar kako je ova islam lijep subhanallah. Wallahi, braćo i sestre čovjek sve što više uči, radi, bori se, trudi se normalno sve više vidiš koliko ne znaš, jel da? Ali s druge pak strane, ta slast kroz traženje znanja, poznavanja veličine Allaha Azza azzavadžel, navodi čovjeka da sve svoje resurse samo darne Allahu te barake o ta'ala. Jer činjenica, braće i sestre, da mi imamo gospodara koji je 50.000 godina prije prije nego što je stvorio svijet jel da i ostalo naredio Peru da zapiše da ja večeras ovde sa vama pričam da imamo gospodara koji je naredio Peru da piše da vi slušate ili gledate naredio Peru da piše sve što će se desiti do sudnjeg dana to je Pero zapisalo da imamo svoga gospodara koji dok ja ovo sad govorim on zna gdje ću ja završiti da li sam da li sam od onih koje će on kazniti ili sam od onih koji će u džanat ući to je naš gospodar to je naš Allah to je naš Allah braće i sestre nek imate na umovu činjenicu naš gospodar je onaj koji zna gdje ćete završiti koji zna gdje ste koji zna gdje smo koji sve zna naš Allah zna da li smo mi u džernetu ili u džernemu a mi ne znamo po Allah naš uvedi nas u džernetu Ali je radjala vam je kazao sa četiri znaka ćeš poznati onoga ko se pretvara. Lijen je kad je sam, vrijedan kad je među ljudima, povećava svoja djela kad se pohvali, a kada ga kritikuju, oni umanji. Braćo moja i sestre, ova prelijepa vjera od nas traži da se za nju žrtvujemo. Allah te barek je vatala od nas traži da se borimo za njegovu vjeru i da se u tome trudimo i molimo njega da nas pomogne, da nam podari iskrenost u našim dijelima. Allah molimo da nas pomogne. O Allahu, ti kome pripada sva hvala i veličina. Gospodar naš, sve mogući, najveći i najizvišeniji, o Allahu, molimo te slavljen, slavljeni i silni gospodar naš, podari pobjedu muđajima koji se bore na tvom putu. Allahu budi uz njih sa njima, podari im pobjedu i očaji, daj im snagu. O Allahu, jedini njihove ideje, molimo te učini njihovo oružje preciznim i ojača njihov govor o Allah očisti njihova srca o Allah pobrin se za njihove neprijatelje o Allah razredini njihove skupine uništi njihove neprijatelje razbi njihovo jedinstvo i oslabi njihovu snagu ubaci straha u njihova srca gospodaru naša sudbina je tvojim rukama i naše se dijela tebi vraćaju o Allah naš i naše stanje tebi dobro poznato. Pored tebe iznosimo i tebi iznosimo svoje jade, naše žalbe dove, naše očajanje. Pomozi nas. Tebi samo tebi se želimo zbog nepravde, zulumčara, silnika i tirana. Samo se tebi želimo, gospodar naš, i strogosti nepravednika i prokljenstva izdajnika i monafika i murteda i mušrika tebi se o Allahu žalimo zbog nepravde krstaša i židova tebi se žalimo gospodaru naš o Allahu vladavina tame i zla zaista se odužila kufr se proširio nepravda zulum i nasilje o gospodaru nebesa i zemlje o Allahu naš pomozi nas učvrsti nas učrsti nas, uništi glave nepravednika, uništi silnike, o Allahu naš, o gospodar nebesa i zemlje, pošalji na njih ruku pravde, da se njome uzdignemo iz poniženja koji nas je snašlo. Pošalji mu džahide na njih, da nam vrate ponos i da njome budu uništeni njime, tvoji neprijatelji. Gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju naš, dozivamo te svim tvojim dovama, uništi vođe nepravde svim tvojim imenima, uništi vođe nepravde i poniženja, uništi vođe nepravde i poniženja gospodaru nebesa i zemlje. Allah usmjeri svoju snagu na Ameriku, usmjeri svoju snagu na Ameriku gospodaru, ona je kufr, centar nevjerstva i nereda. O Allahu naš, o stvoritelju nebesa i zemlje, ti i sve znajući oni siju nered na zemlji ubijaju tvoje robove i vređaju tvoju vjeru ti vidiš što oni radi usmjeri svoju slavu na njih gospodar nebes pošalji na njih vjetar kakav si poslao adu i semudu krik i potop naroda nuhovog uništi gospodaru nebesa i zemlje zovu te tvoji robovi, pošalji na njih ono što se spušta sa nebesa i zemlje, tvoje vojske i ono što izlazi iz zemlje, Allahu naš. Uništi njihovu zemlju, rastijepi im države, rasporčaj im komade, o gospodaru nebesa i zemlje, uništi stiskom pesnice tvojih muđahida i robova, stavi nas u njihove safove, o Allahu, pošalji na njih, stalne kiše i oluje uništi gospodaru nebesa i zemlje oni zatvaraju tvoje robove pomozi našu braću koja su u oslobodi i učvrsti da budu jak učvrsti šeja magdisija i našu lemu omogući im obškrbu ahireta pobrin se za one koje izlostavljaju gospodaru tako ti tvoje veličine molite tvoje robovi oslobodi našu ulemu iz zatvora uništi svom snagom i svojom svemoći sve one koje izlostavljaju da njihove spletke budu protiv njih i njihovo lukavstvo kreni protiv njih gospodaru nebesa i zemlje o ti živi vječni najmoćniji svemilosniji koji čuješ svoje robove kad te mole, koji su uvijek blizu i primaš. Mi se svi tebi molimo, svjesni tvoga obećanja i prihvatanja, jer ti si rekao, tražite od mene jer ja se odazivam onome kome moli. O Allahu naš, primi naše dove. Primi naše dove, gospodaru nebesa i zemlje. Nemoj nas poniziti, Molimo te da oslobodiš Alaksa židova. Uništi židove gospodaru nebesa i zemlje. Uništi ruke zrumčara i nevjernika. Učini da budemo tvoji iskreni robovi. Nemoj nas ponizi. Podar nam uputu, o najmoćniji, o gospodaru, Allah naš. Daj nam uputu, bez tebe ne možemo ništa. Svi smo tebi počinjeni. Od tebe tražimo, od tebe molimo oprosti. O gospodaru nebesa i zemlje, podari nam iskrenost. Podari, nas, podari nam iskrenost, gospodaru nebesa i zemlje. Samo od tebe molimo pomoć. Molimo te da uzdigneš ponos islama i muslimana. Molimo te da uzdigneš ponos islama i muslimana. O Allahu, živi vječni. Čuvaj nam ispravnu lemu. Allahu, čuvaj ispravnu lemu molimo te sačuvaj nam u lemu učini da budu pozivači na tvome putu udigni položaj oni koji naređuju na dobro odvraćaju od zla ispusti svoju milost na sve muslimane koji slijede gospodara nebesa i zemlje tebe molimo da primiš naše dove molimo te da oprostiš nam grije koju smo počinili svjesno i nesvjesno da nam podariš uputu da nam podariš snagu da izdržimo da nam podariš snagu i da nas sestaviš zajedno u džennetu omogući nam Allah da gledamo tvoje lice pomozi nas protiv oni koji namjeruju pomozi nas protiv oni koji u tvoju vjeru žele da mijenjaju pomozi nas protiv oni koji lažu na tvoje daje koji lažu na tvoju vjeru koji lažu na tvoju lemu pomozi nas Allah jer ako nam ti ne pomogneš bit ćemo izgubljeni pomozi nas gospodaru nebesa i zemlje sastavi nas sa poslanicima sa iskrenim subhanak allahum i vantik ašadu allah ilah enta stakvruke wa atubu li assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh